طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الدليل الحادي عشر دليل يازدهم الاستصحاب آخرين دليل هست استصحاب تعريفه أنواؤه آراء العلماء فيه القواعد الفقهية المبنية عليه تعريف استصحاب أنواعش آراء علماء در رابطه با استصحاب يعني آي حجة است و قواعد فقهی که بنابر استصحاب هستند ابتدا تعریف الاستصحاب فی اللغتی استصحاب در لغت طلب المصاحبه طلب همراهی چون این یکی از معانی باب استفال طلب کردن هست موقعی میگیم استغفره یعنی طلب آمرزش کرد و عند الاصولیین اما نزد اصولیین این استصحاب چه هست هو الحكم بثبوت امر او نفیه في الزمان الحاضر او المستقبل بناء على ثبوته او عدمه في الزمان الماضي لعدم قيام الدليل على تغييره حكم كردن به ثبوت امری یا نفی امری در زمان حاضر یا آینده بنابر ثابت بودن یا ثابت نبودنش در زمان گذشته یعنی اگر در گذشته اون حکم ثابت بوده الان حکم میکنیم که هنوز ثابت اگر نبوده حکم میکنیم که ثابت نیست لعدم قیام دلیل على تغییره چرا؟ چون دلیلی وجود ندارد که دلالت بر تغییرش بکن اگر دلیل وجود داشته باشه که اون موقع دیگه داستان چی هست؟ متفاوته فإذا ثبت وجود أمر وشك في عدمه حكمنا ببقائه پس در نتیجه زمانی که وجود امری ثابت شد و شک فی عدمه و شک اومد که این دیگه الان وجود نداره شک فقط اومد نا به بقائه حکم میدیم که هنوز اون چیز وجود دارد و اذا ثبت عدم امر و زمانی که ثابت شد عدم امری نبود امری و شک فی وجوده و شک وجود داشت در وجودش حکمنا به عدمه حکم میکنیم که وجود ندارد یعنی برعکس حالت قبلی و بناء علیه اذا اردنا و این قاعده و اصل و اصول استصحاب اذا اردنا معرفت حکم حکم عقد زمانی که خاصیم شناخته حکم عقدی را قراردادی را او تصرف یا تصرفی را ولا نص يدل على حکم و نصی هم وجود نداشت که دلالت بر حکم این عقد یا تصرف بکنه نصی وجود نداشت در قرآن و سنت نحكم بإباحته بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة حکم میکنیم که این چیزی که نص براش وجود ندارد مباح است مبنی بر این که اصل در اشیاء مباح بودن است اصل در اشیاء چه است؟ مباح بودن است و اذا اريد معرفت حکم حیوان او نبات او جماد او طعام او شراب او عمل ما ولا دليل على حكمه في النصوص يحكم بإباحته وزماني كخاصت شد شناخت حكم حيواني يا نباتي رويدني يا جمادي يا خراكي يا نوشيدني يا عمل ما يا هر ولا دليل على حكمه في النصوص و در نصوص دلیلی بر حکم این چیزها وجود نداشت یحکم به اباحته حکم داده میشه به مباح بودن اون چیز لأن الاباحة هی الاصل زیرا که مباح بودن اصل هست والاصل في الفتات البكارة اصل در دختران بکارت بودن است ولا تقبل دعوى السيوبة الا ببينه پذیرفته نمیشه ادعای سیب بودن اون دختر غیر مجرد بودنش عدم بکارتش مگر با بگینه چون اصل بر بکارت است اصل بر چه است والاصل في الطائر الصائد عدم التعلم اصل در پرنده شکاری عدم تعلم است اصل بر این است که ما حکم کنیم این آموزش دیده نیست ولا یثبت العلم الا ببینه و آموزش دیدگیش هم ثابت نمیشه مگر با بینه با دلیل و دلیل کون الاصل فی الاشیائی الاباحه اما دلیل بر این که اصل در اشیا مباح بودن است چی هست قوله تعالی این آیه هست هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا او ذاتی است که خلق کرد برایتان هر آنچه را که در زمین هست و آیات تسخیر ما فی الكون للانسان و همچنین آیاتی که مرتبط هستند با مسخر آنچه که در انسان هست برای انسان اونا هم دلالت بر مباح بودن اشیا میکنند ولا يكون التخصيص بالناس والتسخير والتسخير لهم محققا لفائدة الا اذا كان مباحا لهم و خاص بودن اشیا برای مردم و مسخر کردن اشیا برای مردم فائده ای ندارد مگر زمانی که برای مردم مباح باشند البته این کتاب موقعی که نگاه بکنه انسان میبینه که اصل مطالبش با اصل مطالبی که خلاف یا قبلی ها آوردن یکیست ولی این کتاب دیگه در امثله گاهن بیشتر امثله میاره انواع انواع استصحاب للاستصحاب انواع استصحاب انواع داره اهمها ما يأتي مهمترين اونا اینایی که میاند یک استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء التي لم يرد دليل على تحريمها استصحاب حكم مباح بودن اصلی برای اشیا آه؟ اصل بر اشیا مباح بودنه حكم أصل اشیایی لم يرد دليل على تحريمها دليل بر حرمتشان وارد نشده أي ان المقرر عند جمهور الاصوليين بعد ورود الشرع هو ان الاصل في الاشياء النافعه الاباحه آنچه مقرر هست تسويب هست تأييد هست نزد جمهور أصوليين بعد از وارد شدن شرع آن مقرر چه هست این هست که اصل در چیزهای نافع مباح بودن است اصل در چیزهای نافع چه هست مباح بودن است کما ان الاصل فی الاشیاء الضاره هو الحرمت همانطور که اصل در چیزهای ضرردار اصل بر حرمت است هر چیزی ضرر داره اصل بر این است که حرام هست دلیل الاول دلیل برای اینکه اصل در اشیاء نافع اباحه است الآیه السابقه تکرار میکند هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا او ذاتی است که خلق کرد برای شما آنچ هر آنچه را که در زمین هست همگی و قوله تعالی و قول الله متعال قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده و طیبات من الرزق بگو کیست کسی که حرام گردانیده باشد زینت الله را که برای بندگانش خارج گردانیده است و حرام گردانیده است پاکی ها را از روزی ها و قوله سبحانه اليوم احل لكم الطیبات امروز حلال گردانیده شده است برای شما چیزهای طیب پاک و المراد بالطیبات منظور از طیبات چه است ما تستطیبه الانفس هر آنچه که نفس آن را طیب و پاک بداند وليس المباحات و نمباحات مباحات دلیل کون الاصل في الضار هو اما دلیل این که اصل در اشیاء زاره، ضرردار حرمت است چه هست قوله صلی الله علیه و سلم این قول رسول الله صلی الله علیه و سلم لا ضرر ولا ضرار هیچ نوع ضرری نیست روا نیست نباشد لا یجوز الضرر مطلقا مطلقا هر نوع ضرری جائز نیست ولا مقابلت الضرر بالضرر و همچنین مقابله ضرر با ضرر و هذا النوع متفق عليه بین العلماء و این نوع از استصحاب متفق عليه هست بین دوفو دومین نوع از استصحاب استصحاب العدم الاصلی أو البراءة الأصلية في الأحكام الشرعية استصحاب أدم أصلي يا استصحاب براءة أصلي در أحكام شرعي استصحاب براءة أصلي كحكم ببراءة ذمة الانسان من التكاليف الشرعية والحقوق المترتبه فيها مانند حکم دادن به بری بودن ذمه آدمی عهده آدمی از تکالیف شرعی و حقوقی که مترتبه بر اون تکالیف هستند اصل حکم داده میشه که ذمه آدمی از حقوق و تکالیف چه هست؟ بری هست حتی یوجد دلیل شرعی یا دلو علی تکلیف تا اینکه یافت شود دلیلی شرعی و دلالت بر تکلیف انسان بکنه دلالت بر مکلف بودنش بکنه دلالت بر مشغول بودن زمهش بکنه اذا دعا شخص على آخر دینا بر این اساس زمانی که ادعا کرد شخصی بر شخصی دیگر دینی را فعليه إقامة الدليل على شغل ذمة المدين بهذا الدين پس بر مدعی است دلیل آوردن بر مشغول بودن ذمه همون شخص مدین اونی که بدهکار هست به این دین اگر کسی اومد ادعا کرد چون اصل بر این است که ذمه انسان بری هست ادعا کننده باید چی بیاره باید دلیل بیاره فاذا لم يستطع باثباته كانت ذمه المدعي مدعى عليه بريئة زمانی که مدعی نتوانست ثابت کند پس ذمه مدعا علیه بری هست پاک هست وإذا ألزم ألزمنا الشرع بخمس صلوات يكون القول بصلاة سادسة قولا بخلاف الأصل وزماني كإلزام كرد الزام کرده بپنج نماز سخن گفتن به نماز ششمی قولی است برخلاف اصل چون اصل این است که شریعت چند تا نماز گفته است پنج تا فیطلب علیه الدلیل پس بر این قول دلیل طلب کرده می شود و اذا دعا الشریک ان المال لم ينتج لم ينتج ربحا قبلت دعواه و زمانی که ادعا کرد شریک که مال سودی نداده است شریک ادعا کرد که هنوز ما سودی گیرمون نیامده است قبلت دعواهو ادعاش پذیرفته میشه چون استصحابا للأصل بخاطر استصحاب أصل وهو عدم الربح استصحاب اصل اینه که عدم آه موقعی که شریک شدن اصل بر این بوده که ربحی وجود نداشته حتى يثبت الربح بدليل تا زمانی که سود ثابت بشه با دلیلی مثال دیگر و اذا اشترى العامل صنفا من البضائع فادعى رب المال انه منعه من شرائه وانكر العامل ذلك صدق العامل في دعواه استصحابا للاصل وهو عدم المنع زمانی که خرید عامل کارگر گروهی از کالاها رو صاحب مال ادعا کرد که از خرید این کالاها منعش کرده است و انکر العامل ذلك اما اون کارگرشون شخصی که کارش رو انجام میده انکار کرد اینجا صدق العامل فی دعواه تصدیق کرده میشه عامل در ادعایش استصحابا للاصل بخاطر استصحاب اصل و هو عدم المنع که همون عدم من کردن است و موقعی که طرف میاد مسئولش میکنه برای خرید میگه اصل بر اینه که وکالتش داده برای خریده همه چیز دیگه که ما بیایم قسمتی رو استثناء کنیم بله مگر اینکه دلیلی بیاد و ثابت کنه که از این چیزش چیکار کرده و هذا النوع متفق عليه ايضا بین العلماء و این نوع هم متفق عليه هست همچنین بین علماء سه استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته و دوامه استصحاب آنچه که عقل و شرع دلالت بر ثبوت و دوامش کنند دلالت بر این کنند که هنوز ادامه داره كثبوت الملك عند وجود سببه وهو العقد مانند ثابت بودن ملکیت هنگام وجود سبب ملکیت که همون عقد و قرارداد هست عقد که انجام شد ما میگیم آقا ملکیت ثابت شد و ثبوت الحل بین الزوجين بعد العقد الذي يفيده ثابت شدن حلال بودن بین دو زوج بعد از عقدی که این حلال بودن رو میرسانه و شغل و ذمت اینجا وجود شاغل حتی تبره و مشغول بودن ذمه زمانی که اونی که ذمه رو مشغول میکنه وجود داشته باشه تا زمانی که براعت ذمه بشه تا زمانی که چه بشه؟ اگر ثابت شد که آقا این آقا الان مشغول ذمه هست یه وظیفه ای برگردنش هست یک وظیفه ای تا زمانی که براعت ذمه نشده اون وظیفه رو انجام نداده هنوز اون مشغولیت ذمه ادامه داره حالا چی در حقوق الله باشه چی در حقوق عباد باشه یک ذمه یه وظیفه اومد بر یه وظیفه اومد برگردنش ما میگیم آقا ذمه این الان مشغوله یعنی این وظیفه رو باید انجام بده و بقاء الوضوء بعد التوضع فلا يؤثر الشك في النقض استصحابا للطهارة الثابتة و باقی ماندن وضوء بعد از وضوء گرفتن پس شک تأثیری در نقض وضوء نداره در بطلان وضوء نداره بخاطر استصحاب استصحاب برای تهارتی که چه هست ثابت شده تهارت ثابت یه چیز ثابت شده و باقی هست تا اینکه دلیل بیاد و دلالت بر شکستنش بکنه و هذا النوع لا خلاف فيه ايضا كما ذكر ابن القيم و این نوع خلافی درش نیست همانطور که ابن القیم ذکر کرده است وقال بعضهم فيه خلاف و بعضی گفتن در این نوع استصحاب اختلاف وجود دارد خب حالا یک سری تفصیلاتی رو میاره فقال الحنفیه دقت بفرمایید در این نوع حنفیه ببینیم چی میگویند بقیه چی میگویند ان الاستصحاب حجة فی الدفع لا فی الرفع حنفیه میگویند استصحاب حجت هست در دفع و نه در رفع حجت هست در دفع و نه در رفع خب همین جمله رو با جمله دیگه شرح میده توضیحش میده که دفع و رفع چه هستن ای یعنی ای یعنی چی ای تفسیر میکنه ای جمله ما قبلش رو چیکار میکنه تفسیر میکنه یعنی انه حجت فی ابقاء ما كان علی ما استصحاب حجت است در باقی گذاشتن هر آنچه که بوده است بر همون حالت قبلیش حجت است در باقی گذاشتن هر آنچه که بوده است مانند زنده بودن موقعی که یک شخصی زنده بوده است و الان مفقوده در این چیز که این آقا هنوز زنده است این حجت وليس بحجة لإثبات أمر لم يكن اما استصحاب حجتني براي برای ثابت كردن أمري که وجود نداشته است مانند إرس بردن تنين وجود نداشته ولم يأخذ الامام ال... ولم يأخذ الامام مالك ببعض حالات هذا النوع امام مالك این نوع سوم بعضی از حالاتش رو نگرفته است بعضی از این حالات نوع سوم رو نگرفته است فلم یجز الصلاة مع الشك فی الوضوء فلم یا جزیه صلات مع شکی فی الوضوء نه متعدی باید باشه فلم یجزی صلات مع شکی فی الوضوء اجازه نداده است نماز اگر بگیم فلم یجز یعنی جائز نیست اون لازمه ولی فائل این هوی هست که به امام مالک برمیگرده لذا باید متعدیش بکنید فلم یجز الصلاة مع شک في الوضوع جایز ندانسته است نماز را با شک در چی؟ در وضوع و یلزم الطلاق ثلاثا و طلاق را الزامی دانسته است لو شک هل طلق واحدة او ثلاثا اگر شخص شک داشته باشه که آیا یک طلاق داده است یا سه بس امام مالک بعضی از این حالات نوع استصحاب سوم را نگرفته است خب آراء العلماء فیه او حجیته آراء علماء در رابطه با استصحاب یا حجیت استصحاب الاستصحاب يعمل به اذا لم يوجد دلیل آخر استصحاب عمل کرده میشه بهش زمانی که دلیلی دیگر یافت نشود فهو آخر مدار الفتوه پس اصولیون میگویند استصحاب آخرین مدار فتوه هست و هو الحكم على الشيء بما كان ثابتا له ما دام لم يقم دليل يغيره حکم دادن بر چیزی است هر آنچه که ثابت بوده برش مادامی که دلیلی نیامده باشد و آن را تغییر نداده باشد مجتهد میاد میگرده در آیات و نصوص نیابه بررسی میکنه آیا این حکم چیزی دیگر اومده است که از حکم که قبلا این حکم را داشته است تغییرش داده باشد یا اگر نداده باشد پس حکم کند به همان حکمی که قبلا داشته است فیحکم ببقاء حیات الانسان پس در نتیجه حکم میکند به باقی زندگانی انسان و تصح تصرفاته حتی یقوم الدلیل على وفاته تصرفاتش صحیح هستند تا اینکه دلیلی بیاید و دلالت بر وفاتش کند و یحکم ببقاء الزوجیت اذا لم يحدث دليل يدل على انتهائها و حکم کرده می شود به باقی ماندن ازدواج زمانی که دلیلی دلالت بر انتهای اون ازدواج نکند وللعلماء في حجية الاستصحاب آراء أهمها اثنان علماء در حجیت استصحاب آراء مختلفی دارند ولی مهمترین اون آراء و نظریات دوتا هستند قال متأخرو الحنفیتی متأخرین حنفیه گفتند ان الاستصحاب حجت للدفع والنفی لا للاثبات والاستحقاق استصحاب حجت هست برای دفع کردن و نفی کردن ولی حجت نیست برای ثابت کردن اثبات کردن چیز جدید و مستحق گردانیدن برای چیز جدید همونو داره تکرار میکنه ای انه شرحش میده یعنی یصلح حجتا لدفع ما لیس بثابت. یعنی صلاحیت دارد که حجت باشه استصحاب برای دفع آنچه که ثابت نیست چیزی که ثابت نیست اگر اومد یکی ادعایش رو کرد ما به وسیله استصحاب میتونیم ادعاش رو چکار کنیم دفع کنیم لا اثباته اما نمیتونیم چکار کنیم چیز جدید رو اثبات کنیم فهو يصلح لأن يدفع به من ادعى تغییر الحال صلاحیت دارد استصحاب که دفع بشه به وسیله استصحاب کسی که ادعا کرده تغییر حالت را چطوری؟ مثلا شخصی مرده ادعا میکنه که شخصی مفقوده یکی میاد ادعا میکنه که این آقا مرده میگه ما میتونیم ادعایش رو که تغییر حالت کرده رو به وسیله استصحاب چکار کنیم؟ دفع کنیم این ادعای شخص رو چکار کنیم؟ دفع کنیم به وسیله استصحاب لابقاء الامر على ما برای باقی گذاشتن امر به همون حالتی که قبلا بوده است ما بگیم آقا هنوز زنده است چون اصل بر این است که قبلا چی بوده زنده بوده فلا يثبت الا الحقوق السلبیه پس ثابت نمیشه مگر حقوق سلبی ولا يصلح لإثبات حق جديد مكتسب ولی صلاحیت ندارد استصحاب برای ثابت کردن حق جدیدی که تازه براش بشه کسب بشه فالاستصحاب لبراءة ذمة ليس بحجة لبراءتها حقا بل يصلح فقط لمدافعة الخصم الذي يدعي شغل هذه الذمة بدون دليل يثبت دعواه دقت داشته باشید پس استصحاب برای براءة الذمه ليس بحجة لبراءتها حقا حجت نیست بری کند ذمه را حقی ازش بل یصلح پس استصحاب برای براءت ذمه نیست حجت برای براءت کردنش حقی را بل یصلح فقط لمدافعت الخصم الذي دقت داشته باشید بلکه استصحاب صلاحیت دارد فقط برای دفع کردن مخالفی که ادعا می کند مشغول بودن ذمه را بدون دلیلی که ادعایش رو ثابت کند خب با عبارتی ساده تر توضیح میدیم میگه استصحاب می تواند صلاحیت داشته باشد برای دفع کردن اون شخصی که میاد بدون دلیل ادعا میکنه که آقا این حالت تغییر کرده میگه ما به وسیله استصحاب این ادعاش رو رد میکنیم این ادعاش رو چکار میکنیم؟ طلب دلیلش میکنیم آقا اصل بر این بوده است اصل بر این و شما دلیل بیار اگر واقعا این حالت قبلی چیکار کرده است تغییر کرده است پس استصحاب برای این حجت هست پس اون جمله قبلی رو دقت بفرمایید فالاستصحاب لبراءت ذمه ليس بحجه لبراءتها حقا پس استصحاب دقت داشته باشید برای براءت ذمه ليس بحجه حجت نیست استصحاب برای براءت ذمه حجت نیست لبراعتها حقا چون حق, همین است که ذمه بری هست حق همین است که ذمه چه هست؟ بری هست بلکه استصحاب صلاحیت دارد فقط برای دفع کردن خصمی که ادعا میکنه که ذمه مشغول هست بری نیست اصل بر این است که ذمه چه هست بری هست اگر شخصی اومد ادعا کرد که مشغول هست ما به وسیله استصحاب اونش کار میکنیم دفع میکنیم این معنی جمله هست و لبراعتی ذمت لیست بحجت ها اینها به ذمه برمیگرده اینها به چی برمیگرده؟ به ذمه برمیگرده من چون یک باری اینو برگردوندم به حجت فکر کنم ولی اینها به ذمه به شکل قطعی به ذمه برمیگرده اگر به حجتش برگردوندم اشتباهه فالاستصحاب لبراءة ذمة ليس بحجة لبراءتها حقا میگه استصحاب برای براءت کردن ذمه حجت نیست چون حقا بری هست زنده خب بریم جلوتر و استصحاب الملکیت الثابتة بعقد ثابت بعقد سابق و استصحاب الملکیت الثابتة بعقد سابق ليس بحجة ليس حجة لبقاء الملكية بل حجة لدفع دعوى من يدعي زوال هذه الملكية با این جمله دیگه کاملا اون جمله قبلی حل میشه میگه و استصحاب ملکیت که ثابت هست با عقدی قبلی این حجت نیست برای باقی ماندن ملکیت بلکه حجت هست برای دفع کردن دعوای ادعای کسی که ادعا کند از بین رفتن این ملکیت رو خب یعنی اگر کسی اومد ادعا کرد که آقا با شخصا قبلا شخص قبلا قراردادی بسته و مالک یه چیزی شد اگر شخصی دیگر اومد ادعا کرد که الان این ملکیت از بین رفته ما با استصحاب ادعای این آقا رو چکار میکنیم دفع میکنیم در این مورد استصحاب حجت در این مورد استصحاب چیه؟ حجته متوجه شدید؟ پس میگه استصحاب حجت نیست برای بقای ملکیت میگه بلکه حجت هست برای دست کردن ادعای شخصی که بیاد ادعا بکنه و بگوید ملکیت از بین رفته است دون ان یقیم دلیل علیه البته بدون اینکه دلیل رو بیاره اگر دلیل رو بیاره که اون موقع داستان چیه؟ خود جدایه والخلاصه خلاصه دقت بفرمایید ان الاستصحاب عند الحنفيه لا يثبت حكما جديدا استصحاب نزد حنفیه حکم جدیدی را ثابت نمی کند ولكن يستمر به الحكم الثابت بدليله الدال عليه ولكن استمرار میابد به وسیله آن حکمی که ثابت شده است به دلیلی که دلالت بر آن حکم کند که عدم الاصلی او الاباحه الاصلیه مانند عدم اصلی یا همون اباحه اصلیه ای لابقائی میگه حکم جدید رو ثابت نمیکنه ولیکن حکمی رو که قبلا با دلیلی ثابت شده است به وسیله آن استمرار پیدا میکنه به وسیله کار میکنه بله بله بله ما ابقای ماکان علا ماکان یعنی هنفیه میگن هرچی بوده است بر همون حالت قبلیش میکنه باقی میمونه ولی لا اثبات ما لم یکن اما چیزی رو که قبلا وجود نداشته است اثبات نمی کند بله وقال جمهور المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والشيعة جمهور مالكية شافعية حنابله ظاهرية والشيعة ميقوين الاستصحاب حجة مطلقا استصحاب حجة مطلقا لتقرير الحكم الثابت برای تقرير کردن حكمي كثابت هست حتى يقوم الدليل على تغييره تا اینکه دلیلی بیاید و بگوید حکم قبلی چکار کرده است تغییر کرده فیصلح للاستحقاق کما یصلح للدفع پس بر اساس رأی این گروه صلاحیت داره استصحاب برای استحقاق برای اثبات همانطور که صلاحیت داره برای دفع ای انه یثبت الحقین الایجابی و سلبی یعنی ثابت میکند استصحاب هر دو نوع حق را هم نوع ایجابیش رو و هم نوع سلبیش رو یعنی هم اثبات میکنه هم دفع میکنه هم چکار میکنه ما لم یقم دلیل مانع من الاستمرار تا زمانی که دلیلی نیامده است و منع نکرده است از استمرار حکم قبلی از استمرار حکم از استمرارش بله و تظهر و تظهر ثمرت الخلاف في حال المفقود ظاهر میشه ثمره این اختلاف در حال شخص مفقود این ثمره اینجا خودشو نشون میده که اختلاف خب این اختلافی که با هم دارن سمرش چه هست آیا آره، واقعا در عمل این آثاری داره بله و هو الذي مفقود تعریف میکنه و هو الذي غاب عن بلده ولم يعرف اثره و با على ذلك زمان مفقود کسی است که از شهرش غائب شده باشد و اثرش دانسته نشده که چه شد و چه نشد و با على ذلك زمان و بر آن هم زمانی گذشته شده باشد فانه عند الفريق الاول لا تثبت له حقوق ایجابیه در نزد فریق اول یعنی حنفیه ثابت نمیشه برای مفقود حقوق ایجابی کل ارث و الوصیت من غیره مانند ارث و وصیت از افراد دیگر وإنما يحتفظ فقط يحتفظ فقط بالحقوق السلبية فقط حقوق السلبية حقوقي كأز مفقود سلب مشان محفوظ میمونند اما هناك براش ثابت مشان ثابت نمیشه وهي بقاء ملكيته على ذمته فيما كان له قبل فقده یعنی يعني باقی میمونه ملکیتش بر ذمهش همانطور که قبل از فقدش باقی بوده است فلا توزع ترکته على الورثه میراثش بر ورثه تقسیم نمیشه و تبقى زوجته على اسمته همسرش برای خودش باقی میمونه فتبقى حياته اه، بالنسبة لأمواله وزوجته فقط باقی میمونه زندگیش به نسبت اموال و زوجهش فقط یعنی به این فقط میگیم آقا زنده هست نسبت به اموال و زوجهش حتی یقوم الدلیل على وفاته او يحكم القاضي بوفاته فإن تا اینکه دلیلی بیاد فوت شده يا قاضي حكم وفاتش رو بده ولكنه لا يرث من غيره اما از دیگران ارث نمیبره یعنی ایجابی براش ثابت ولا يثبت له الحق فيما يوصى له به و حقی براش ثابت نمیشه در آنچه که براش وصیتی شده است ای فلا یورث یعنی ارث ارث برده نمیشه ولا يرث من غیره و از کسی دیگر ارث نمیبره. و اما عند فریق الثاني اما نزد گروه دوم فانه يتلقى حقوقا من غيره دریافت میکنه حقوق را از افراد دیگر فیرث من غیره از افراد دیگه ارث میبره و تثبت له الوصایا وصیت براش ثابت میشه استصحابا لحیاته خاطر استصحاب حیاتش حیاتش قبلا بوده و الان چی؟ ادامه دارد و تظل حقوقه السابقه على ملکه حقوق قبلیش بر ملکیتش باقی میمونه فهم يحكمون ببقاء حياته وبآثارها كلها مدة فقده إلى أن يثبت موته گروه دوم حکم میکنن به باقی موندن زندگیش و به تمام آثارش هنگام مفقود بودنش تا مرگش ثابت بشه لأن الاصل حیاته چون اصل بر اینه که زنده هست فیستصحب الاصل حتی یظهر حتی يظهر خلافه اصل استصحاب اصل میشه تا اینکه خلاف استصحاب ظاهر بشه فهو يرث ولا یورث ارث میبره ازش ارثی برده نمیشه وقال الحنابلة حنابلة گفتن یورث ولا یرث بعد مضی اربع سنوات من فقده ارث ازش ارث برده میشه ولی خودش ارث نمیبره بعد از اینکه چهار سال از مفقود بودنش رد شد و دلیل هذا الفريق قیام الاجماع على اعتبار الاستصحاب في كثير من الفروع الفقهية دلیل این گروه دوم همین هست که اجماع وجود داره بر اعتبار استصحاب در بسیاری از فروعات فقهی كبقاء الوضوء والحدث والزوجية والملك مانند باقی ماندن و باقی ماندن حدث کسی که یقین داره وضو نداره اگر نه اگر وضوع داشته باشه اصل بر که وضوع داره و شک تأثیری نداره ولی اگر وضوع نداشته باشه اصل بر که دیگه نداره تا زمانی که داشته باشه بگیره والزوجية زوجيات والملك ملكيات مع وجود الشك في رافعها با وجود شک در رافع این چیزها اگر شک وجود داشت اون موقع شک تأثیری نداره و اینا بر اون اصلشون باقی میمونند القواعد الفقهیه المبنیه على الاستصحاب قواعد فقهی که بنا شدن بر استصحاب بنى العلماء على الاستصحاب بعض القواعد أو المبادئ الشرعية وهي بنا كردان علماء بر استصحاب بعض القواعد و اصول شرعی را و هی عبارتند از الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره اصل باقی ماندن هر آنچه که بر باقی ماندن هر چیزی که بران بوده است تا ثابت شود چیزی که اون را تغییر بدهد پس اصل بر این است که هر چیزی که بر هر چیزی که بوده است ثابت است تا اینکه دلیلی بیاد و بگوید که الان دیگه چیکار کرده است اون چیز تغییر کرده است فالمفقود حی حتی يقوم الدليل على وفاته پس برابر این قاعده مفقود زنده است تا دلیلی دلالت بر فوتش کند فلا یورث ماله بالاتفاقی به اتفاق مالش به ارث برده نمیشه و یرث من غیره عند الجمهور از دیگران به نزد جمهور ارث میبره ولا یرث عند الحنفیه اما نزد حنفیه ارث نمیبره حنفیه میگه نه ارث برده میشه نه ارث میبره دو الاصل فی الاشیاء الاباحه اصل در اشیاء بر مباح بودن است فیحکم به صحت کل عقد او تصرف لم یرد فی الشرع ما یدل على فساده او بطلانه پس حکم کرده میشه به صحیح بودن هر عقدی هر تصرفی که وارد نشده است در شریعت دلیلی که دلالت بر فاسد بودن یا باطل بودنش بکند و کل شیء مباح ما لم يدل الشرع على حظره هر چیزی مباح است تا زمانی که شریعت دلالت بر این نکند که این چه شده است ممنوع شده است تصرف یعنی کاری که شخص انجام داده است خرید و فروش هر کاری که بکنه به این میگن تصرفات شخص دیگه کارهایی که انجام میده سه الاصل فی الذمه البراءة من التکالیف والحقوق سومین قاعده این است که میگه اصل در ذمه براءت بودن است از تکلیف ها و از حقوق اصل بر این است که ذمه بری هست ذمه چرا و هذه هی قاعده استصحاب البراءه و این همون قاعده استصحاب براءت است فلا يجوز اثبات شيء في ذمه شخص او نسبه شيء الى شخص الا <coughs> بدليل الحمد لله یهدیکم الله و پس جائز نیست ثابت کردن چیزی بر ذمه شخصی یا نسبت دادن چیزی به شخصی مگر با دلیل چارمین قاعده الیقین لا یزول به یقین از بین نمیره با شک ای لا یرفع حکمه بالتردد یعنی از بین نمیره بالا نمیره رفع نمیشه حکم به وسیله شک فمن تيقن الوضوء وشك في الحدث يحكم ببقاء وضوئه عند الجمهور غير المالكية هر کس یقین داشت به وضوع و شک کرد در این که آیا وضوع دارد یا ندارد در حدثش در باطل شدن وضوع حکم داده میشه به باقی ماندن وضوعش نزد جمهور فقها جز مالکیه و من شک فی الطاهری المغير للماء هل هو قليل أم كثير أو كثير يحكم ببقاء الطهورية وهركسي شكر در مورد چیز پاک که تغییر میده آب رو آیا اون چیز کم بوده است یا زیاد بوده است یحکم به بقاء الطهوریه حکم کرده میشه که هنوز پاک هست پس اگر شکی شد در مورد چیز پاکی که در آب اون افتاده است و تغییرش میده که آیا کم بوده است یا زیاد حکم کرده میشه که این تاهر هنوز تاهر هست و تغییر نکرده است حکمش هنوز متحر هست و هنوز حکمش تغییر نکرده است طاهر بودن که اگر درش طاهری بیفته هنوز طاهر که هست ولی در متحر بودنش در چیش؟ متحر بودنش بله ومن أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر ولم يتبين الأمر صح صومه هر کسی آخر شب خورد و شک کرد در مورد اینکه فجر طلوع کرده است و براش مشخص نشد صح صومه روزش صحیح هست لان الاصل بقاء الله چون اصل بر اینه که هنوز شبه هنوز شب ادامه داره والفجر مشکوک فيه اما در فجر چه است شک هست اما لو اكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في غروب الشمس بطل صومه اما اگر کسی در آخر روز بدون اجتهاد بدون اینکه خوب سعیش رو بکنه تلاشش رو بکنه خورد و شک کرد در مورد غروب خورشید میگه اینجا روزش چی میشه باطل میشه چون اصل بر اینه که روز لان الاصل بقاء النهار زیرا اصل بقای روزه باره فالنهار متيقن چون روز یه چیزی یقینی بوده الغروب مشکوک فيه، اما در غروب چی وجود داشته شخصی دوست تا اینجا کار به فضل و حول و قوه الهی قسمت اول کتاب یعنی بخش اول کتاب فصل اولش تمام کن الله فصل بعدیش جلسه بعد